Welcome to the Top 10 Countdown. Ai, que maca és la veu. Es veu la vida després de cantar Bonito, no? Preciosa. En fi, ara arriba el moment del Top 10, la secció a la que fem rànquings de coses absurdes sense cap tipus de transcendència. Això sí, els fem amb la vostra ajuda, així que podríem dir que sou vosaltres els que feu els Top 10 gràcies a les votacions al blog i als missatges al correu electrònic. I ara, comencem. Aquesta setmana fem el rànquing sobre els millors programes de televisió i a la part més baixa de la llista, cosa que no vol dir que estigui malament perquè és el desè millor programa de, de tots els que fan per la tele, trobem a un que ens explica històries de superació i d'esforç. Quin avorriment, pensareu, però no, perquè a banda d'això té a tot un showman. Parlo de Fama Bailar i com a showman, Rafa Méndez. Yeah, oh, oh, oh, yeah, oh, yeah, oh. y ah, y ah, oh, oh, oh, Cuando te veo, de repente mi cuerpo se pone fatal, se pone fatal. Cuando Cuca termina y llega Cookie, Cookie y Cuca bailan juntos. ¿Cómo lo ves, Cookie? Se que déjame quitar Toma que toma, que toma, toma que toma. Mira como tiemblo. s'ha trobat a faltar el hot en aquesta selecció de frases d'en Rafa. Eh? I també l'energy. I les caquites. Però hem tingut un gran recital musical. Continuem. Què, Ferran? Per què fas perquè m'ha emocionat amb el... Ah, vale. Oh. vale. Continuem. A la penúltima posició per sobre de fama i és El Intermedio, presentat per al Gran Wyoming i les seves col·laboradores, totes molt guapes. Com vols jo... que no siguin guapes, si és un programa de la sexta? Sí, i també em puc posar Gran Ferran? No. Vale. Ara que ho dius, Anaïs, sí que és veritat que totes les noies de la sexta són guapes, eh? Estan boníssimes. Sí, en fi. <laughs> Ai, De l'Intermedio escoltarem el moment més mític, el de la broma a Intereconomia. Y sobre todo quiero pedir disculpas de Economía por haberse la colado, gordita. 4, 3, 2. Momento protagonizado por Izaskun ¿Qué pasa? ¿Por qué entras aquí cuando estamos trabajando? Perdóname, que no te vayas, que estoy hablando contigo, coño. Es que siempre es igual, joder. Ya, déjalo, sí. No. Ya, déjalo, no, coño, déjame que esté hablando con ella. Tú no te metas, hostia. Ya está los huevos, ya, coño. Ni becaria ni hostia, ni 300 euros, coño, como si ganara 300 millones, joder. Bien, bien, bien. És genial, m'encanta. Sí, però en, encara ens queden moltes coses bones, ja veuràs. A la vuitena posició, un programa de TV3, un en el que la claven amb les imitacions de personatges del món de l'esport. Cracòvia. Oh. Ui, ¿se puede saber qué estás haciendo? Hosti, este, és que no puc dormir. I he pensat, talla una mica de llenya. Ara que s'hi propa l'hivern, A ver, no es por cortar el rollo, porque sabes que yo soy el rey de la fiesta. Pero mañana hay entreno, así que apaga la luz y a dormir. Y ni este. Es que en fa, en fa Bueno, pues ya verás qué secreto tengo. Apaga la luz un momento. Si hago mucha fuerza... ¡Hostia! ¡Pero si un lo puto Gusiluz! Hòstia, doncs en Ferran també deu ser el puto lucilús aquest. Com també està pelidutxo. Home, així. però no comparis, l'Iniesta és blanc com la llet. Gràcies, Natàlia, per defensar-me. De res. Evidentment... Però és moreno, eh? És molt moreno, és com la Gemma, que deia sempre estic morena. Sí, sí. Igual, igual. La Gemma és una llevaixeta que no ve el <laughs> programa. Eh. No diguis baix... Bueno, sí, sí, digues, baixeta, sí, coi, sí. baixeta. Eh, evidentment, si està a Cracòvia en aquest rànquing, no pot faltar el seu germà gran, Polònia, programa on també imiten, però en aquest cas, a polítics i personatges de la televisió. Escolteu. Molt bona nit. No sé si ho noten, però comença a canviar el temps. Fa una nit frescota, tapadota, foscota, humidota... I acabem. Acabem, com sempre, sense voler-nos fer pesadots ni repetitius amb la previsió del temps per aquest cap de setmana. Sol, sol! Do, re, mi, fa, sol, re, fa! I això és tot. Que passin molt bona nit. Ai, m'encanta en Tomàs Molina, eh? Té un sexe piol. Però si està més calvo que jo. Tu no saps que els calvos ho són perquè tenen molta testosterona? En Tomàs va ser una bèstia llit, com el profe que teníem a dret, eh, Natàlia? I jo què? Que jo tinc poc pèl, també, eh? Sí, però no ets calvo del tot, ah. així que no deu ser tan bèstia. En fi, i ara toca un programa que deu haver votat en Ferran perquè, si no, no entenc que fa la nostra llista. Parlo, com ja, com, com ja haureu esbrinat, com, sí, com ja haureu esbrinat, de Salva-me. Sí, el programa de la Belén Esteban, sí. Oh. oh. El flamenc que he seleccionat, sí, correspon als moments previs a la baralla entre Jimmy Jiménez Arnau i Pipi Estrada. Ué. Yo estoy de, con Kiko con una cosa. Ese mensaje no es lenguaje de Dado Lecchio. Claro que no. Dado Lecchio no escribe gilipolleces como pipi pipi. Pi, pues tú y tú estáis cerrados con H y sin H los dos. Perdón, tenemos que continuar. pero ahora, perdón, perdón. Que a mí me da igual que hagáis aquí una piña, que yo puedo no, con la cosa. ¿Tú qué vas a poder si yo podido con, con tus cuernos? Que no. Eres un desgraciado. Cuéntanos lo de los nueve polvos otra vez. No te lo puedo contar porque no lo vas a entender. Perdón, ya. Val, una ja, a dar lecciones de paz. Ja. La resta de la història ja la coneixeu. Sí, que en Pipi va zurrar el Jimmy. Lamentable. Millorable, o sigui, és el millor programa, saps? De la televisió. Calla, calla, jo estic no, totalment... Jo... No, estic totalment d'acord amb l'Anaïs. Lamentable. Faré un, no, faré un grup al Facebook defensant aquest programa. Va, home, va, home. I per... Va, va, no vull parlar més de Salvament. I per no estendre'm més amb aquest, amb aquest programa merdós... Eh, Tampoc pugem... no fiquis amb això. Va, home. pugem al top 10 i ens trobem a un programa ja mític de la televisió espanyola. És Caiga quien caiga. I aquí tenim algunes de les ficadures de pota dels nostres polítics. Estamos en el 2008. La verdad yo no creo que exista ni un solo político en el mundo que no sepa dónde queda Guantánamo. ¿Dónde queda Guantánamo? ¿Usted lo sabe? ¿Nos lo sabría explicar? No, no, no lo sabría explicar, exactamente. Más o menos. No, no. Bueno, no, ni aproximadamente el continente, ni... Que no, que no. Ah, bueno. China es el país más poblado del mundo, pero está dirigido por una sola persona, su presidente, Hu Jintao. ¿Qué le parece el presidente de China? ¿Cómo se llama? Ay, no lo sé. Los nombres en chino eh, cuestan siempre un poco retener. Juan Jintao. Han No, ese debe ser el del supermercado en su barrio, no. <laughs> ¿Cómo se llama? No me acuerdo. El de Cuba sí, ¿por qué me preguntas el de Cuba? Vale. ¿Cómo es el de Cuba? A ver. Fidel Castro. ¿Qué? ¿Quién es el presidente ruso? Pues eh, Putin. discutint, no? Déu meu, això és molt greu, no sé d'on està aguantant amor, eh? Tampoc és tan greu, eh? Jo tampoc ho sabia. En canvi, no saber que el president rus és Medvedev és un delicte amb lo guapet que és. Quins gustos més estranys. En fi, seguim la nostra escalada i arribem al quart lloc, on està el programa que més li fa la punyeta a Telecinco. Sé lo que hicisteis. La relació amb el canal de Basile és de morodi, així que no van dubtar en fer una tuna perquè el canal del 5 els perdonés per ficar tants vídeos seus. ¿Tú crees que nos va a perdonar? Yo creo que ¿Estamos, chicos? ¿Tino? Don Basile, Don Basile, Don Basile de mi corazón, no te enfades por chorradas, que para eso tú ya estás mayor. De mi corazón. Esto ya no perdona, ¿no? Ha sido una semana de detalles. Don Basile, Don Basile, Don Basile de mi corazón. mare cantar algo semblant, eh? Diu, Don Basili, Don <laughs> Basili... I ara... Don, Bas... ja Don Basili del meu corazón. I ara sí, entrem al top 3 d'aquesta setmana. A la part més baixa del podi hi és un programa molt, molt, molt mític, molt. on també hi sortirà o sortia, millor dit, no sortirà, ja està fet, la presentadora del Sé lo que hiciste, Es informal... ...y yo os he aportado un trosset de la sección... ...pifias Mentals. No, no tengo, no tengo, no tengo... Oh, ah, eh, como el... No tengo color favorito. sea, el azul. No, mi color favorito no, no tengo, no tengo, no tengo. Fab A, E como él, no tengo un color favorito, o sea, el azul. Enrique Iglesias, familia Colorín. ¿Te gusta usted la épica? Pues la verdad es que sí. No olviden ustedes que yo tengo un tío que fue Recordman mundial de Salto de longitud. ¿Le gusta a usted la hípica? Pues la verdad es que sí. No olviden ustedes que yo tengo un tío que fue recorman mundial de salto de longitud, José María Álvarez el Manzano, alcalde ecuestre. Hoy la vida es tan, tan, tan, ¿cómo te yo? Tan, tan, tan, tan veloz, tan rápida, tan spooning. Hoy la vida es tan, tan, tan, ¿cómo te iba a decir yo? Tan, tan, tan, tan veloz, tan rápida, tan spooning, doctor Iglesias Puga, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. tan. La família Iglesias dona voltats de veu, eh? Aquests sí que són tots uns bèsties sexuals. Des de l'avi, quan vivia quan vivia fins als nets, com Enrique Iglesias. Donem un altre passet al nostre camí cap a la primera posició, i aquí hi és un programa que a mi m'encanta. És com el que ve després, totalment absurd. Bueno, ells encara fan més absurd que nosaltres, eh? això sí que s'ha de dir. Parlo de Muchachada Nui. Escolteu un tros del Celebrities. Ahí va, que chorrazo. Hola, soy Hulk Hogan, luchador de Breslin. lucha libre. Toda mi vida dedicado a este deporte. Bueno, deporte. Y todo es mentira. es ficción. Falso. ¿Vosotros lo sabíais? Yo me enteré hace poco. Disgustazo. No hubo momento para decirme que esto era todo trola. Una nota, un posit, con que hubieras dejado un posit en mi taquilla. Oye, no te lo tomes en serio, luego te contamos. Pero sabéis una cosa, cuando tengáis pesambre, desazón, regomello, no lloréis porque las lágrimas no dejarán ver las estrellas. Esto es de Charlotte. ¡Eh! Què anais? També t'ha agradat Hulk Hogan aquest o què? Mm, no, no, els culturistes mai han estat del meu tipus. Ho sento, Rodri. Que raro que hi hagin homes que no t'agradin, eh? Els culturistes no són els nucnics, eh? Set. jo tampoc no li agrado, ho ha dit abans. Efectivament. Pobre Ferran. Però bueno, voleu saber qui ha guanyat aquesta setmana? Sí. Sí. sí. sí. Qui ha estat escollit el millor programa de la tele? Sí. sí. Doncs ha estat... La cosa nostra! Y como a tall de veu a la vagada pardamaná demanar que, si plau, al programa de l'Andreu, us porto Palomino. Los garrufés los pitufos son los reyes porque tienen la sangre azul. Yo creo, por ejemplo, que la pitufina debe ser la que hace los anuncios de las compresas, porque tiene sangre azul. El que se inventó los garrufés, o los pitufos con burgueo, era un tío muy especial. Tello se llamaba Tello, de peyote viene de la droga de mexicana, peyote, Para inspirarse este hombre se iba al bosque se ponía debajo de un pino y hacía allí pues sus necesidades. Claro. Y hacía una peste debajo del pino que no se podía aguantar. De ahí viene el nombre Pi Tufo, Pi y tufo. Porque era el pino y el tufo que había. No, no, que esto es histórico, ¿eh? Catornian palomino, catornian palomino, catornian palomino. Sí, sí, bueno, ojalá. nos Nosaltres en fet la propuesta y si por casualidad, l'Andreu ens escolta... Jo que sí. Sí, segur. Sí, segur. Que faci cas a las nuestras